enough for sure. Big enough for sure. Big enough for sure. Big enough for sure. See ya underground. See ya underground. See ya underground. Woke up this morning. Big enough for sure. Big enough for sure. Yes, welcome to Ipigine Fosholo Extra no Sap Malwela more spacey. ya le i-episode number 14 and kule episode ngikulethela enye out eshisa blind etalented bafethu before ngikutshela ukuthi ubani awuthi ngokushaya ngetrack yakhe uzobona ukuthi ubani kule track uthi we doing it for the money ngizobuya sikhuluma no Most High let's go oh yeah over for the money. Uh, see, I just sent from the land of the broke, where everybody's on the grind and the charity is hope, where everyone is A and Z, so they hope that they cope. And somehow the self-esteem always hangs on the rope, so that is why I puff weed and I hope to succeed. And we still fall victim under leaders with greed, and we still go to bed at night with nothing to eat. So that's the reason why I ride and speak life to the street. So, so most of my people still victims of the system. Help the rich get rich, I let the poor keep stuck. starving. Most of my ninjas still victims of the system as they strive to get richer, and the bullies just watch them. So it's a never ending war over paper. So my ladies bent over for the sake of the paper. Some of them try to get themselves deep into labor, and after that, they'll be spending that government paper, and that's real. Every town, every city, every hood, yo, we're trying to get the money. We got money on our minds. Money. town, every city, every hood, yeah, we all upon money. Cause there's the money on our mind. What's in the verses? The bank, the wallets and dresses, the bunch of notes that make my ninjas wanna take chances and buy a crack and try to erase all of their curses. Preachers busy preaching, giving, getting paid by their church, and we still wake up in the morning taking buses on dead ground. Never wait for money, go get it and come back in time. What goes around goes, then turns and come around, and make sure that you ain't broke when it comes around. Another day, no dollar. Another day I'm broke on no border. And I ain't down to be working as a blue collar. So I'ma lay streets, get mine and keep baller. This is for my people's getting high on every corner. Contemplate to get set, go and go harder. Get more cash, stay fresh and aim higher. And if you fail, start afresh with more fire. Every town, every city, every hood, every trying to get the money. Put the money on our minds. money. Every town, every city, every hood, yeah, we all about the money. Cause we got money on our mind. Ya ngiqeda ukushaya ingoma ka Mos High kwamanje awuthi sikhulume naye Mos High bro kunjani mfethu Hello laphile Sikhiphani kuphela ah, ah ne grand ngiyabonga mfethu ukuthi uzwakale la kupiki nefosholo Ah it's a pleasure shout out to wonke silalele uyazi manje mfethu before singaqhubekela phambili bengicela utshele mense abalaleli ukuthi ubani uMosi High ubuya va ene ophushani yeah well uh, to everyone ulalele the Most High tabs the Most High in fact uthabiso wakamkwena uhlala empumalanga Tofanteng to be specific kwandebele shout out to you represent yeah and i do music and not only music all forms of art yeah, when i'm just an artistic person yeah yeah and, uh, that's all vele i did then uyiqale nini like ukwenza ihip hop and uh, yini into yakwenza ukuthi uwenze specifically ihip hop uh music has always been something everyday uh, since as a kid my brother bekumuntu into hip hop yena specifically mina was into all the other genres but then with the focus ibe mainly ku hip hop is that when he started rapping I envied his skill sakhe kwabona yeah. and I knew I had it in me but then bengisese nelo self esteem nyana but then as time went on ngirealize ukuthi potential yami yokuspeeda bekhona then I decided ukuthi might as well go all in kwabo yeah yeah yeah yeah and then eh uh, uh, so far usuna ama projects ayingaki mhlambe osebenzekiwo and uh, uh, inofficial ayimane I can I can say I have over 1000 beats right now you and ama mixtape I think eh, ah, I, unofficial. I'm talking unofficial. Yeah. Ngina probably six mixtapes personally, two more mixtapes Noveda. Uh, eh, three in fact mixtapes Noveda. Yeah. One mixtape No Byong. And then uh, some other songs as I'm, uh, they actually they never actually made it to the tape. So it's a lot of music. I would say thousand something songs. Yeah, no grand. Yeah. Bafethu so uyasikhuluma kahle no Most High Kwamanje ngisafuna ukunishaya ngetrack ebuya ikasi lami emlodo. Le uDr Maloya uvaya noRodrick but it it comes with time. Ngizokushaya i-back to back yazi into engidume ngazo ngijikele kumavali ngokushaya nge-A&P bathi Barriers Alive. So we yasikhuluma nomusa. Let's go. Rodrick Nation. Yeah yeah yeah. yeah. I'm not even big in this game, but everybody wanna piss on me. I'm not even sure whether they got love or hate for me. Niggas in the street, in my hood, are feeling me. Some of these bitches, they might as well be killing me. No more love in this rap shit, niggas hating. Might think I'm smiling while I'm just pretending. You got a choice, it's either you kill or be killed. Locked in the dark room, you can't even sneeze or breathe. Niggas, this is not a dream. Damn, no sorry, no please. You just get killed. Fuck that, call a priest. Probably it's God we need, and let the prayer begin. I think this is time for peace. Fuck hate, it's love we need. MCs, please. Let MLT rappers be united. Be united. Yeah. Every time when you think I'ma die, you'll be surprised to see you're the next in line. It's not my time. My daddy's decline is not drastic, I'm just better with time. Every time when you think I might die, you'll be surprised to see you're the next in line. It's not my time. My daddy's decline is not drastic. I'm just better with time. Time waits for no man. I'm God body, heaven on my aura. You turn cold like the snowman. On a fully loaded clip, I'm trying to live and let die. Cremate me and smoke my ashes, trying to chase my high. I ah, Tell my journey through a paper and a pen. The hate might bury me, but I'm stronger than the sin. And the blasphemous world of fakes and all. And death around the corner, I ain't trying to brawl. As I sit here and write this song, I know they are plotting and scheming. Cause they think I was wrong, they don't believe. The end has got no thief. I'm the Messiah, the King. I can be overthrown. I come from a place where jealousy shown. When the righteous thieves and claim it's their own. Bitch, I'm grown. Life's a bitch, I make it give me hand till my mind is blown. Nick, I'm gone. Every time when you think I'ma die, you'll be surprised to see you're the next in line. It's not my time. My debt is decline, it's not drastic. I'm just better with time. Every time when you think I might die, you'll be surprised to see you're the next in line. It's not my time. My debt is decline, it's not drastic. I'm just better with time. Beginner for sure, beginner for sure, beginner for sure. Yo, it's that yo down. Do us a part shit. We hear the hold down underground sound, waking up the movement. Through school reprise, the mission is improvement. It's all now, it's been revised and illumined. toothclick grabbed a few whom survived the dumbed down that sound live from the basement. They stay surprised, the boys been derived. The source is never revealed, cause niggas just yeah. use it. It's a two man mission born with true art vision, social proof God's given in a bro play digging. We've moved street snitching like a loop, we kept coming to remove street bitching and apply force within. Raw black on black, broadcast the best. Focus perfect on this vision that we bring in. Force best to check the four packed in and from board back level to this boom bap dig it. This is only the beginning of a new era. We bring in the grow spiritual, we singing and there's hope that we be giving. We steadily peeling whatness the shit is deceiving. We take it back to the feeling scriptures that bless us. We the avatars, the regular messiahs from the avalanche. Chambala Mahomo Shamuta with chief ambassador. Generals of federals on cutthroat and vessel. Several to paralyze the lies and reopen minds. Strength and lines, sharpen rhymes, tools for the wax demise. guys, we the wise guys. G stupid niggas bug like flies, get the prize while it's still hot. Like chicken, neck, and fries. And I hear cries of these rappers uh, when these phoenix And rise. when thinking twice, we get to the part of increasing flight. Left off, take raw music out to face height. We vandalize the street and let them to improve in life. AMP forever, shining uh, harmony yeah. to paradise. Forever nice with the strong jabs, like I'm Kimbo Price. So duck down or get knocked down. It's rough and back down. What now? The rightful owners of the rap crown. So like Kev Brown, we keep a frown and uh, you work. loud Every speech you got it locked You here to speak on someone thoughts Those who barely peep their will will open doors and break the law Break the law Cause now we governing your nearest uh, ah. block Invading yeah. your city stop yeah. Thinking that we feeding off the soul brothers Front runners official street huggers Go rackers on the beat Making those who hate lovers Reverse psychology We beast with no apology Me I'm just a prodigy Was here to bring some energy Speak for the rest That is oppressed when I manifest Last shall be first This was no doubt we gon' be the best I care less if it's your Jigga Drizzy or Kanye West Western culture over everything, anything less, I'm not impressed. Now it's the beat rolls, dynamical flow, steady unleash goals. AMP, the steady team, a league of army death row. Peep folks, the messages are live, can the speaks, bro. Switch mode to clear vision, music on the get go. Get dough, not a mission, but steadily rock shows. Aim is to run, preserve, and feed all the munch holes. Heavenly punch flows, remedy down slow. True school crew, AMP on the stage, pure. ya leyo bekuyi-anp bathi burias alive ngaphambi kwalapho ungakushaya ngo-dr maloyo ohamba no-rodrick nation bathi it comes with time brown ngitshele-ke la um eh, kunetreki entsha well angeke ngithi intsha but kunetrack manje i eh, think it's 666 uvaya nobeyond tshela mina ngale track ukuthi yini into eyenza ukuthi ngikhiphe itrack eso yeah well basically yini inspireile thingebeke kanjani oh, inspirewe yini yeah yeah well, itrack was inspired by our desire to want to yeah phuma kule situation like not only situation but kuma barriers lawa are restricted ama local rappers we wanted to create something outside the ordinary yeah and hence the theme yakhona siyenze aba metaphor metaphorically so abantu abaningi abathi 668 bacabanga yabona yeah yeah no yeah nami that's why ngikubuza <laughs> ngayo because into bengicabangile but then mengilongihlezi nawe ngikhuluma nawe ngiyabona ukuthi no man ah. into bengicabangile ikude ikude ikude ikude well it's a dope track and then ngiya understand ukuthi awenzi umusic kuphela you also an artist like uya draw ya wenza ama videos then sikusiza kanjani ku No, uh, when it, when it comes to music, I think is all interconnected because okay, my plat, my forms of art, right? Eh, yeah, yeah. So I'd say it drawing, it helps me creative because it, it forces me to govern outside the outside box. the box. Yeah, right? Eh, yeah. So also is the same method in apply when writing a song or creating an instrumental. Eh. It's the same energy. net ukuthi i-channel seyi-different yabona yeah, yeah, yeah. say drawing i-platform your channel would be using my hands but then music is using my voice yeah it's the same energy net is expressed in different in form. different forms yeah yeah yeah well ngokukhuluma nangevoice ivoice yakho suyispandise blind mm-hmm. kune track ovaya no testify i changes yes. well uh, since ngibona i receiver like i airplay kuma radio stations amaningi mm -hmm. first time umuzwa ngayo like ku radio station wathini like how did you feel like funny enough uh, uh, angisumuntu obelikiwe okulaleleki <laughs> so i can't say i've heard it on radio yet, yet. but ngizwile abantu bathi bayizwile and i've been i was shocked because I didn't think Good to Taste Music was going to promote it that far. Yeah, yeah. But then Mangi or when I'm playing it on my phone or wherever, it say sounded differently than what, what Masiyenza because Masiyenza it was just spur of a moment. Yeah. But then Nasitizwa and as a, a whole collective seyenza a, eh, a eh, much more sense yabona yeah. seyi-adder to the bigger picture in a sense so i'd say with it, it, it yenza more than me expecting so ubungacabanga ukuthi ingafika la ifike khona yeah in a sense i can say that but then utest uyaphusha so it is ukusipana no testify yeah ngitshele like <laughs> experience leyo uh, ngitshelele experience ukusipana no testify is a really good musician when apart hustler from, he rapper he's a hustler as well yeah yeah so i would say yena yeah, is a is a is a great is a great artist and uyaphusha uyasipana ukusipana naye has been very good because nami uinfluencile unginfluencile here and there just as much as i've influenced him because uh, bengimproducela before you, know, you remember when we started out yeah, i did yeah. his first songs nani nani so it, it was nje a unique experience that's why all i can say right bafethu ngizoyishaya le ngoma besikhuluma ngayo ye666 uMos High ohamba noBeyond base ngizoyishaya back to back nechanges lesikhuluma ngayo uvano testify base ngizobe ngokutshela ngayi movie le out ishayile kusho ukuthi ngokutshela ukuthi le out is multi talented so buya sikhuluma asambili They call me mad cause a ninja spit sick shit I'm a beast and I'm going ham ninja like 666 Now everybody simply wants to know how a ninja pulls these tricks, how a ninja rhyme sounds so dope. Things be like drop a quick fix and take over the. sliding trees. They're like, who the fuck is this? Hold up this. Ninja's part of triple six, yeah. I didn't tell you this, nah. Say my mama told me praise love. And I gotta play smart. Goblin, look no better cause they've all been put under a test. Now nah, they all dissolving. Hood on my back like I'm robbing. Who wants some more of it? I got like more of this. Cause the ninja spit sick shit. I'm a beast and I'm going ham, ninja like 666. Now everybody simply wants to know how a ninja pulls these tricks. How a ninja rhyme sounds so dope. Twins be like drop a quick fix and take over the whole wide world. The whole wide world. The whole wide world. Take over the world. So tell me, homie, what's it gonna be? What you wanna see? I goes in first like a flipping key. Life is A B and she wants a D. What about the C? That's the really. When she with you, she want the salary. That's why I get it like it's far from me. I'm never messing with them wannabes. Only honeybees, only my homies. Till I be deceased, talking calories. KG buds on the ninja knees. Never find me begging or down on my knees. Hope you get my angle like 90 degrees. North like yes, baby, man, I just kill shit like daily and we taking over, homie, if you ready? They call me mad cause a ninja spit sick shit. I'm a beast and I'm going ham, ninja like 666. Now everybody simply wants to know how a ninja pulls these tricks. How a ninja rhyme sounds so dope and spit like drop a quick fix and take over the whole world. universal, be universal, be universal, be universal. See ya underground, see ya underground, see ya underground. Super grand one day, super grand one day, super grand. Just keep on living, living, ocean. Life will keep changing, it's okay. Listen to the voice in your heart saying things will be alright. Just keep on living, keep moving. Life will keep changing, it's okay. Just listen to the voice in your heart saying things will be alright. Khumbula ngithanda ukuya kamakhelwane ngibheka i-TV benginephupho sonke isikhathi mangisibheka esipilini bathi ngidom kulo mculo I will never make it njalo mangibhala bathi testify is daydreaming nalabantwana bebangxeka sonke isikhathi mangibashela bathi wena uthanda mina uthatha ichance unganamali unganasweka bonke abantu ekasi bebangxeka ngisho nabangani bami nabo still bebangihleba nasesigela ngiyakhumbula makunetrip mina bengihlala ngisala nangebreak sekuyafana ngoba bengihlala ngistaka nabangani abanemali nabo bahlala besilayisa sonke isikhathi mangibancenga bathi le ntwana iyahala lento mfowethu yamenza wayeka isikolo wathenga isidelisano ukuze siphile impilo engcono ama-social worker waphendula ngamasicela isondlo kwabangcono ngoba esigela kwakuphakwa ipapa nesobho Life will keep changing, it's okay. Listen to the voice in your heart saying things will be alright. Just keep on living, if you're moving. Life will keep changing, it's okay. Just listen to the voice in your heart saying things will be alright, alright, yasukubona kanye ntwana kufana nokubona kabili nale mpilo ebesiphila seyajika njengevili kwaphela neminyaka kukhala ibhungane endlini kanti langa lethu lokunqoba lizofika nini ukungabi nabazali mfana kithi kwabathafu lokho ebesinako truly it was never good enough kunalokho impilo yethu yasiqala ukuba rough nezihlobo zabaleka and forgot about us kunini samu ukuphumelela abantu bebesidinekela sithi samu ukufinyelela abanye abanye bebesicindezela kodwa kusiza ukuthukuthela mfana ngcono ukubekezela noma indlela ikhuphukela mpintshe kasibambelela noma abantu besihleka futhi abanye besihleba abanye bajabula ngale nkathi sihlupheka abanye beyisakaza futhi abanye beyifakaza bepretenda benza ngathi bayasithanda besithakaza Life will keep changing, it's okay. Listen to the voice in your heart saying things will be alright. Just keep on living, if you move. life will keep changing. It's okay. Just listen to the voice in your heart and things will be alright. Just keep on living, keep pushing. Life will keep changing. It's okay. Listen to the voice in your heart saying things will be alright. Just keep on living, living, moving. Life will keep changing. It's okay. Just listen to the voice in your heart saying things will be alright, alright, alright. yes lebo kuyona i-changes eka-testify ohamba no-most high nimzwile kuhook ukuthi wenzani bafowethu uyabulala sad mosai brown ngitshele-ke eh i think beku last year angisakhumbula inyanga exactly nakhipha imovie yes yes what inspired you ukuthi wenze imovie as a rap like as as, as a rap artist mhm. unosuku ukuthi okay ngiyokwenza imovie yeah i ah, well basically i wanna anything e-creative i try my best ukuthi ngiyenza something that is show i-creativity i-creativity yakho yeah so basically movie like kahlahle it was not intended ukuthi sibe ibe ile feature length film or 10 minute film that we did besiqale senza ama samples ukuthi when we get a decent camera so yenza i-movie enjani i-movie enjani yeah so when we shot ama scenes lawo nje experimental I, I enze thingathi nangu-align naye when, I, when I, was, I was editing the movie i realized ukuthi it had nje something unique yeah. about it yabona yeah, yeah. eh, engaba more effective ekupresenteni eh, whatever story besifuna ukuyenza so yo the whole thing ungamangala it was a freestyle this whole movie we didn't write it down bingabhalwanga it was just a spontaneous thing ukuthi this is what's going to happen this and that and uh, good enough benginovader my friend uvader or oh, he never doubts ama ideas whichever idea comes he's always willing to asebenza and he was like this we have to do and we, after we did it nama was amazed myself with the product it was like this. so if you want to check that out go to our youtube uh, youtube page or whatever or facebook and then you will know uzothola ilink ezokuisa kahle ezokuisa kuyo leyo movie speaking of uVader eh i think still beku last year if angikhuluma manga nakhipha ne video yeah ye make money a dope video indeed and ngiya understand ukuthi nayo i director wuya yeah. so eh, like ukudirector ama video nama movies yini into ozoyithatha like uyiqhubekisele phambili or just uzoloku experimenta as an artist yeah, of course of course i i i'm, I'm hands on well, yeah, yeah right now the company yethu multimedia i'm sure i'm probably the only creative head okhona la yeah well, yeah so i'm very hands on i don't like ukuze restrict time to ngithi ngi-musician or ngithi ngi-rapper per se because i think ukuthi i'm musician more than just a, a rapper. A rapper That's yeah. why I don't think of myself as a musician kuphela as well. Yeah, think of yeah. myself as just a creative being. so i will be experimenting more than anyone else i think okay then manje tshela mina ke ikasi lakho yini uma ubhekile like kubani obona ukuthi okay this guy une potential and ucabanga ukuthi maybe uzongithatha anise phambili mhm. kungangaba like la itofanteni kuphela maybe let's say around la kwandebele kwandebele yeah uh judging from ihasi test is really doing something yabo yeah testify uyaphusha yeah, into uh, yakhe and uh, in terms of i potential that ingaba maybe the future I, I believe in Ubiong which are the guys I push with. Yeah. Those yeah. are the guys right now. I spend more time with them creative, so I would know UT. It's something to look out for. And their material is seven like you right now. It's just something a, eh, a eh, unique. I don't think UT is over is over meshed in any way. Yeah. It's yeah. to be unmatched in all levels. Eh. Yeah. yeah. Ne, bafethu awuthi nginishaye nge track ka Vader. Ithi make money. ngisha back to back no Most High uvaya no Beyond bathi that's sick yes so buya sikhuluma no Most High asambini indaba phike nabo ngicinge nabo idimoni sengidume ngalo ofuna mina siphikisane kasipoint esikhimi sakhe ijoint ireligion umfundisi nekhekhe lakhe bhekeleni bahlale bala nginasi isandla ngihlale ngihlale mekeleni ucine ikhanda since rapper ngathi uyaphapha rap usekwispane mina ngihlale ngiphanda nale mali ma-break up uma leftover for withina kanti bongazi kasi every corner ringangami intwana hlala khona i don't care ukuthi ubani nananana ngathi uzola different star not a story not a rapper gcoke oster everyday intwana ngifuna iphepha every day every day nesigebe singabreka nale empty bengilifila manje lidisappointa mina angifuna ukwazi ngale nkinga indaba zabo sezangikinya ngihlale ngifele nale keke after twana fana ngifole since mary mary jane intwana mina vele ngiphole cake shout to myself rapper ongafake get a life in the hood intwana uzakhula shit can still sizangibaker oh can still ngiwuyoga every day every day every day every day i've been rolling in my hood got a ninja problem. Sub Maluela, more space, more space. She was a good girl when I met her. Until a ninja turned her to a free. She can, she can drop it down sideways. She asked, What do I think? I said, I see. Hey, I love it when you dance like that, when you move like that. Back that ass right back, yeah. I love it when you dance like when you move like that. Back that ass right back. Uh, she only had a few of friends. She only knew school and church. She grew something big on the back. I'm thinking that she grew up fast. She know how to move in tracks. All, all over these wax. She might be somebody's guy. Fuck that nigga, don't nobody care. Soon as I'm on, they be feeling me. She keep me like she tryna get rid of me. Forgot her name, she's too some. I mean hot like she's about to cook some. Let's do some, Medusa. When she back it up, I catch it like she threw some. That's sick, no lie. Who you listen to, Pyong and the most high. She was a good girl when I met her. Until a ninja turned her to a free. She can, she can drop it down sideways. She asked what do I think I said that's sick. love it when you dance like that, when you move like that. wami tshela mina-ke mm, i think bengibheke kwandebele mixtape udonald unokhipha la ma-profile then kune-tape kune, kune yona engayibona bathi the adventures of Phasya, yeah. Ngitshele ngaleyo project. The Adventures is actually uh, what uh, probably our third project together, Snowlake. it's still in the pipelines besifuna ukuyirelease right mm -hmm. but then we had ama doubts in terms of equality and the presentation yayo presentation wasn't yeah, okay. as effective as we wanted to be so right now we went back to the drawing board and said zonke lezi zinto sizobuyisela kuma archives legacy we're yeah. gonna start afresh with new sounds since it's totally better equipment and such yeah we're gonna yeah. start afresh with new sounds new everything and then as time goes on to unveil the old project in a better form better presentation better mixing and mastering everything yeah yeah so basically adventures is one of those projects akuma-archives right now right. even if uh, akhona amatrack anikhile like iwe for high ku-youtube yeah ene-animated music video ya ngiyibonile nayo animated it myself wo animated music video yeah. lapha ngiyabona ziyashe <laughs> emotweni <laughs> ngibona upopayi kuba mehlabomvu and it's actually a, a, a yeah. to a real life real life ngiyakuthola yeah. that's what we do is, uh, with most of my friends we just chill and be creative and get stoned yeah yeah yeah then eh ngitshele ngale project osipana ngayo no no no no Beyond yeah yeah Beyond yes yeah. the 666 project is the new project ezobe siyiphusha officially under our label Trick or Treat Creation and they are the new project nje we contributed uh, 50 50 beats mina no Beyond so we produced 50-50 so like nisiproducela umusic wenu niyazirekhoda niyazibhalela ku-episode eh, edlulile bengikhuluma nomadika so ungitshele like something eshocking eh, into bengingayazi ngihlala naye ikasi eyi-one ngihlale ngimbona mm. but ungitshele ngokuthi like unama-ghost writer yeah so <laughs> <laughs> bengifuna like ungitshele wena ucabangani ngama-ghost writer uyacabanga ukuthi kuzofika lapho ukuthi le uzofuna someone akubhalele umusic wakho or nah, I, i don't think so i've been writing umusic wami for so long ukuthi sekuyi-automate ese-automatic for me ukuthi ngothola someone else to write a song eh kimi ibonakala as a loss because ngibona as a chance for me ukuthi ngize express and I think when you use the art as a form of expression it's easier for you to write noma yini yeah wabona yeah. so yeah. mina ghost write there's nothing wrong to ngalaba bayenza ayikho into wrong but then mina personally I prefer writing my own material because music kwami is, is, is in relation with my life yami so i can't ask someone else to write akubhalele yabona ama events we life yeah so i'd rather write them myself so i'd rather sharpen my own skill yokubhala and present i-life yam more effectively yeah right so besides uVeda no no no no no Beyond mm-hmm. who ubani ongathanda ukusebenza naye like apart nabo labo okay usibheke ukuthi okay le out le ngingathanda ukusipana nayo ngaba out ya Luca mm-hmm. ngaba out like via babadumile or internationally uh, uh, I mean, I'm always willing to uh, to work when uh, just depending on the energy the the, the, the artist is bringing. Yeah. Right yeah. now, I can't say exactly ukuthi ngifuna span ubani because I've been cut off from I've been cutting myself from actually yonking into my phone is dying. You know what yeah. <laughs> so this, I've never I haven't been updated my what's going on out there. So I, I can't say much. But then about to me obviously there are a lot, but I'm not necessarily gunning for I'm a hip hop act specifically. I'm more into I'm a jazz act and whatnot. Because yeah. I feel with i-sound yami inspire those people more than ama-rapper kanje yeah, so yeah. my, my writing is more poetry than ngifila ngathi it's more poetic than yabona i-rap le rap esiyizwayo kulamalanga ngifuna ukungibuza ngayo-ke <laughs> nayo titen like what's your thought on that like um mfethu mina i think if if real and what you're talking about is actually into eyenzekayo regardless of what you're talking about then okay but then i think we need two materialistic at some point leya yanamhlanje yeah, namhlanje well, sometimes like everyone yeah we're trying to bring the emotion back to music wow the mm. feel yeah, well, music is a is sort of like a feeling process because when you're listening to a sound you are not just hearing it you are feeling it to a certain extent wow yeah. that's why yeah. uzofeel a certain way when playing a certain song whether you feel down or njani otherwise but then it's a feeling process So I think with it has not it has no much emotion music on mine. Yeah. Compared to what we are trying to bring. music we-15 minutes uyi-fameyana yeah, 15 minutes ingoma zakhona azilaleleki after i-hit <laughs> yeah. but then after like a year or two ayisalaleleki exactly. that's what a hit does a hit izokushaya kancane it's going to hit you but then it's not like it's going to be a classical song that is with the five years from now it's gonna hit your brain like oh do you remember such and such yeah, instead yeah, uzoyizwa yeah. when someone else is playing it oh yeah that's the song ngisayikhumbula le ngoma <laughs> yeah yeah yeah yeah yeah so nje we're trying to create that type of sound okay eh bafowethu seseyiyona ipiki nefosholo sesiyala ekugcineni kwamanje zazokutshela kahle ukuthi piki nefosholo uyithola kanjani bafethu ungaya kuwebsite yethu piki nefosholo.co.za base uzothola wonke ama episode esisiwarekhodile adlulile kwamanje awuthi kithi sithatha ikhefu shaya ingoma kushaya ngedangerous umos high uhamba nebeyond iproject yabo phela lo ungamangali sesipromota yona <laughs> then ngizoshaya back to back ngithanda ukuzange ngithanda ukuzange ngab 22 yabona bengishaya nga 1111 ngathi ayilaleleki kahle ngifuna uyizwe kahle lengoma oh, we enjoy yabona so ngizokushaya ngenye bathi i ain't got time I ain't even got time. Oh, I ain't even got time. Hey, yazi English yasibulala. <laughs> okay, bafethu. Asiye kuye lengoma. Let's go. Yeah. said it's dangerous. The way I be smoking this shit, man, it's dangerous. Man, my mama say it's dangerous. God damn it, man. And my homies think it's dangerous. Yeah, my homies think it's dangerous. way that I be killing this shit. Shit's dangerous. Man, I swear that I be dangerous. Dangerous. I overflow, that's a flood. Ninjas might flow. They say I'm too hot, like summer in a trench coat. She tried to smear me, do me like a scapegoat. So I sent the message when I tapped it out. That's Morse code. Why? Cause I'm dangerous. And I'm always on the strong. Even bats couldn't hang with us. Though gangs wanna bang with us. Cause we always keep the cushion in the back. That's a stimulus. Blowing clouds like cumulus. And the the shit that we be doing on the low, it's conspicuous. Ladies say we adventurous, cause we walk the walk, talk sick like niggas hazardous. Ah, another day in the life, you better love it or just save me the time. Bitch, just send me the dime. I thought I had to say this in a rhyme before my ninjas turned this to a crime. Yeah, say my mama say it's dangerous. Yeah, my mama said it's dangerous. The way I be smoking this shit, man, it's dangerous. Man, my mama say it's dangerous. God damn it, man. And my homies think it's dangerous. Yeah, my homies think it's dangerous. The way that I be killing this shit, shit's dangerous. Man, I swear that I be dangerous. Dangerous. Man, this shit is so dangerous. Shoot these cats by the style. Just remember that it came with us. Bumalanga give the game some touch. Rolling with my daddy's shoes, cause we really, really came from dust. Where I stay, granny style, cause we gotta survive. Mandela face is the color of life. I wrote it up. The most high hand me the lighter. It's like every time I rap, and Donang Baba Geluk Saba, rappers dead, nearly full of umnyama. when I eat beef, stay sick. Namanje njengesalulama ngikhotha. What's a dream to a chaser? They try slow me down, what's a speed to a racer? Mean my name Beyond, but they think I'm amazing. Show respect to get it back, that's say, my mama say it's dangerous. Yeah, my mama said it's dangerous. The way I be smoking this shit, man, it's dangerous. Man, my mama say it's dangerous. God damn it, man. And my homies think it's dangerous. Yeah, my homies think it's dangerous. The way that I be killing this shit, shit's dangerous. Man, I swear that I be dangerous. Dangerous. My mama. Dangerous. My mama said dangerous. Way I be smoking this shit, dangerous. My mama. dangerous. Oh, oh, oh, oh, for you. Dangerous. You're my only dangerous. The way that I've been killing it, it's dangerous. That is it, I've been dangerous. Hey. Look, I ain't even gon' front. I know they're trying to stunt. They know it needs a got a baby mama and a son. I know the one that's gone edge to edge just like a blunt. I know some try to cut but what we got, but they come, but I ain't even got time to myself no more. Always hustling with my money and I need me some more. Man, my baby needs some diapers, so I'm always out the door. And the ninja going harder than the concrete floor. Cause nobody gives a damn about a young black man in this game trying to eat like a young Pac-Man. Cause the ninja been killing since way back when. It was suffers after school, no scripts, no pen. Now it's 2015 and I'm no longer 18. I got grown man balls and responsibilities. Ninja angels finna make the most of every opportunity. What's a man if he don't make the most of his abilities? Now we're trying to get made, trying to get paid. Ninjas get changed, just trying to get laid. fingers crossed. I give 10 to a cast and my opponent to a cops. Couldn't quit chasing my dream even if I had a choice. Tell me how the hell am I supposed to give a fuck? Well, my mama think I'm at disgrace cause I don't got a job. I tell them wait and see. Wait and see. If I can kick that door, then why the hell I need a key? I got my mind right. You probably think this kid crazy. I've been run for my problems, so none of your shots get me. My shit is chill hard, yours is under the shade. I don't even got time, I'm just trying to get paid. What you mean now? You can't tell a young nigga to wait. I don't do it if you don't put something big on my plate. Man, we monkeys jumping high and jump for nobody's sake. When they run, we facing reality back at our waist. I made. trying to get paid. Ninjas get changed, just trying to get laid. Well, I ain't even got time for a silly ass trip. I ain't even got time for a silly ass trip. And we're trying to pay dues, trying to make moves, trying to pack stack all the tap when I cruise. I ain't even got time for a silly ass trip. I ain't even got time no more. Oh, I ain't oh, yeah. And they told me that time is money. I told him not to waste my time, my time no more. When told me that time is money. I told her not to waste my time, my time no more. He told me that time is money. I told her not to waste my time, my time no more. When he told me that time is money, I told her not to waste my time. Yeah, we're trying to get made, trying to get paid. Ninjas get changed, just trying to get laid. Well, I ain't even got time for a silly ass trip. I ain't even got time for a silly ass trip. And we're trying to pay dues, trying to make moves. Tryna pack stack all except when I cruise I ain't even got Yes sisenayo uMost High la kubiki nefosholo extra le i-episode number 4 Mosa mfethu ngitshela mina ukuthi abantu bahlangana nawe kanjani bakuthola kanjani Yeah hayi well mina I'm easy to find Google nje uTabs the Most High Tabs the Most High everything nje izozivela izozivela nangabe ufuna ama specific instructions Yeah ah, I'm sorry guys. <laughs> There's something hayi if ufuna ukuyibamba singa sizabuya eh, eh, kahle this is important so yabona if eh, ufuna umthola you can get me or ufuna ama specific instructions pay, Facebook page tags the most high Twitter at the most high uh, for more material YouTube obviously but then if you google me uzongithola Bafowethu nathi sizozama ukuthi sifake ama-link kaMusayi kwipage yethu ipiki nefosholo extra sinamapage ayi-2 ipiki nefosholo extra ilapho sinikeza khona izindaba base sinepiki nefosholo podcast kupiki nefosholo podcast ilapho ekuthi siphosta lama eh, eh, ama-podcast wethu wonke esiwenzayo basethina ungasithola futhi kupikinefosholo.co.za ungasilandela na ku Twitter ethi @pikinefosholo base mina ulandela mina usap malwela ongangicheka ku Facebook as sap malwela mo spacing ungangicheka futhi ku bathi yini nansi le yayithombo Instagram ungangithola ku Instagram isap malwela mo spacing one word ungangithola futhi ku Twitter as eh konje bathini at submalware bafowethu awathi ngithi ekhefini kancane ngizobuya base siyavalelisa la sino most high ngizokushaya ngengoma zakhe ezithu let's go bigina for sure bigina for sure bigina for sure bigina for sure siya underground siya underground siya underground nako ke sesifike ekugcineni kweshow yethu bafowethu eh mosayimfethu ngiyabonga ukuvuma ukuthi ngoku-interviewe abantu bazwakayo bayezwe ngawe ukuthi uphusha yiphi ihasele so wamanje ngicela ungitshele before sihambe ukuthi from la singa-expectani from wena Uh, basically promoter vele i-TOT tape 666 right now iyezobe siyipromoter everywhere yeah sizobe siphusha yona i think is, is, we're going to try to get it on as many radio stations as possible we'll try to shoot a few videos but then people should just follow me on Twitter or whatever, and on Facebook, on one common social media, and then I'll keep them updated on what's about to happen and what's going to conduct ngale project. Okay bafowethu leyo bekuwumos high sibonge kakhulu ukuthi azwakale kwamanje ngizonishanga ingoma zakhe ezu2 actually ngizonishanga ngey1 dala nginikeza ama22 kwamanje ngizonishanga ngey1 base siyavala le ipiki nefosholo extra ngaphambi kokuthi ngihambe wathi ngikutshela ukuthi usubmitha kanjani umusic wakho ungathumela i-email yakho ku-music at pikinefosholo co za ushaye ilink or ufake umusic like wona physically or if ufuna ukuthi sizozoprofile maybe ufuna ukuphusha ihustle yakho ungasithumelela i-email futhi ku info at pikinefosholo co za base usitshele ukuthi ufuna ukuza nini sizomithana halfway it's either wena uzozwakala or mina ngizokumitha halfway ngizwakale mosai ngibongile bro wami shout out mfethu thanks for acknowledge and shout out to every fan everyone olalelayo out there much love from the most high you know keep on so ngoba sesiyaphuma ngicela kube uwe ositshela ukuthi siphuma ngayiphi ingoma yakho uh right now ngaphuma enhle my whole material is, is hard, man. No matter what. but then the worse the better. This guys, this is an exclusive song. The worse the better. Never heard before. It's probably gonna come up on my solo project. nginikeza sokumawela so that you can get a taste shout out to all my fans man wherever whoever you are shout out to you for listening this is your song the west side the bet mafowethu the west side the bet sesizobonana kwi-podcast ezayo episode number 15 nomunye umrepha walocal lakwandebele let's go successes to keep us segregated from that. They found a weakness, got our leaders isolated. Some died, some sold us out, but now they're celebrated. What's a part of the two? I'm getting high every minute, everything against you. Man, we've been down for a moment, man. So we decided to dig a foundation, even though it is hard. But I'm proud of our nation. But it's this and that. They call it black on black. And we're fighting for resources till it's not on the neck or it's not at the back. of a friend tenfold. Trying to get that stack, trying to bang that hoe. Tell me who made these rules of a rigged up game so every time we lose, it's a goddamn shame. Man, who made these rules of a rigged up game so every time we lose, it's a goddamn shame. Hey, we gonna fight together. No matter the weather, we live to face the matter. The worse or the better, we gonna fight together. under the weather. We live to face the matter. The worse are the better.